ukuri gushira mu kuyaga ukuri gushirira mu kuyaga ikiganiro giha akaryo bamwe mu ncabwenge z'abarundi ngo bashikirize ico bazi n'ico babonye kuri kahise kabo nta kigihugu ukuri gushira mu kuyaga mugishikirizwa na Jerome Niyonzima leta gushika ubu nkaba nzi yuko mu mashuri mirongo irindwi n'icyenda twari dufise etablisema dufise ni muri izo etablisema abahutu ni babiri mhm. icyo gihe yari umushinga yitwa john hari no mu nshingano yitwa Pierre Claver nibo bari abahutu bafise ikorezo nabo nyine ntibabisamarisa bari bafise icyo bita sikire doriyantasiyo ni ukuvuga bagarukira muri diziyemu nibyo nabyo nyine murabiraba muri ibi mugiye guhindura muraraba naho nyine ko muhindura bati uwo ni umwumuzi banta mugasho bana eh? mugasho ciwe ndaheza ndavyemera ndaca mu gacumba sinaharira muri leta y'ubumwe kuva mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda gushika mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu aho yaciye atogwa kuba umushingamateka ku izina ry'umugambwe w'abadasigana iprona maze mu kwindwi abisikanya ku ntebe y'ubushikiranganji n'umuhisi juvenal ndayikeza mu igandagurwa ryiwe no mu bwicanyi bwakurikiye bugahitana abarundi isinzi honorable François Ngeze mwaramutse ndaramukije sangwe muri kino kiganiro murakoze cyane gose rakoze nawe kumbure kubata muzi mbega none francois ngeze ni mwene nde um, eh, francois ngeze ni mwene bizimana emmanuel umunyagisaka wo muri komini sare umutumba rutegama muri provinsi ya bujumbura sokuru n'iyindi E, e, sokuru wanje ni baragwira ni umuporona we gomba umbwire nko kuntu hariya hagati eh. bavuga ngo yego ngo ijwi ni iporona ngo umugabo ingendo ni paripehutu none ntacyo babikurako icyo babikurako eh. oya kwari gusa kunyikeka ataco ato babihereye igihe rero nababaza ubu igihe ntangwe kuganira nabo baravuye ku butegetsi bambwira yuko batampemba kugira kugira nomoke nitwe niyo muri jewe nyine mhm. eh, mugabo birabananira kuko jewe nkuko data yarameze jewe ni ndindwa e, icyo gihe rero babonye ibyo bintu ubwa mbere baratanga banyita ntuzeye colombe kubera na nyaruka mm. hanyuma babona bakaburiza ndabikora nkabikora no kwiga kandi kwiga ntibyangora cyane mhm. bavuga bati uwo ntasanzwe ni nk'ikibiririzeri kiri mu ibarura kiriko kirahise kiriko kiba kirahenura ibiti birengeye ibyo abantu biyumvira uko umuntu bumwiyumvira uko ibikorwa bavyiyumvira bagasanga rero ndabikora cyane naratumika cyane bantumye ahantu ntaho ntaja kandi nkazana inkuru ikenewe n'ingoga cyangwa nkazana ubutumwa bukenewe n'ingoga rero babona yuko nkora ibintu kumbure bidasanzwe birengeye n'imyaka nari mfise mbere eh, baca banyita rero icyo gihe leta gushika ubu nkaba nzi yuko mu mashuri mirongo irindwi n'icyenda twari dufise etablissement dufise ni muri izo etablissement abahutu ni babiri mhm. icyo gihe yari umushinga yitwa john hari no mu nshingano yitwa Pierre Claver nibo bari abahutu bafise ikorezo nabo nyine ntibabisamariza bari bafise icyo bita sikire doriyantasiyo ni ukuvuga bagarukira muri diziyemu mirongo umunani na gatandatu n'indwi dutegura ruvente senke maniveriseri indepandanse je muri nama badutumiyemo nanavuze yuko iyo nama izotugora guhamagara abigisha kuko basabye kuva kera yuko bobongera agashahara bakaba batagize bakaronka mm. ni mu gihe tubwira yuko kuri stade bazovuga yuko agashahara bazokaronka jewe ndashobora kwisha mu bantu bazomubiriza abigisha bakaza mm-hmm. ni mu bazi yuko bazoza bagataha uko bizongora kubasigurira iyo situation ya anniversaire ya Vincent anniversaire hanyuma ico gihe mbere jewe naramubwiye yuko abigisha bigoye kuzobamubiriza kuko mm, hari ibintu bagiye baremererwa batari bwaronke ni mhm. nk'agashahara abandi basaba kuva kera n'ubundi ari karonke hanyuma bakaza uraza rero umuntu atera inkuru kandi itere murare we ko utari bwatahe ngo nk'ibyo wabimenye gute ngo uzi ko gute ego mm. ego birafise insiguro kuko Ah, turatwumviza no ku maradiyo amaradiyo hirya no hino abantu ntibaranyugwa n'insiguro zagiye ziratangwa hirya no hino mhm. mbere muri izo nsiguro bakavuga bati ubutungane ntibukore akazi kabwo mhm. rero nkavuga nti ibyo birabizi inziguro dukurikije uko opiniyo ibifata mhm. eh, kandi na jewe kuri ndakwemera ndakubwira yuko mba nkeneye ko bihera ibintu bikava mu nzira kuko igihe twaburana muri mirongo icyenda n'umunani sinibuka ko ari ahoye ngewe kuri urwo rutonde yatanze porogere sinariko hanyuma tugiye hagiye nk'iminsi mm, nka dosomene niho numva abantu bavuga ati eee eh, ba bantu bakumvuke bari bagira inama y'uko bazobigushirako mudasigana uwa kera akaba yaranabaye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu muri leta y'ubumwe kuva mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda gushika mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu aho yaciye atogwa kuba umushingamateka ku izina ry'umugambwe w'abadasigana iprona maze mu kwindwi abisikanya ku ntebe y'ubushikiranganji n'umuhisi Juvenal Ndayikeza ukuri gushira mu kuyaga gushirira mu kuyaga ikiganiro giha akaryo bamwe mu ncabwenge z'abarundi ngo bashikirize icyo bazi nicyo babonye kuri kahise kabo nta k'igihugu